ฉะนั้นถ้าถ้าตั้งถ้าตั้งอัธยาศัยไว้แล้วนี่เนี่ยตั้งมนสิการไว้ว่าจะยึดจะสมาทานให้มั่นคงในกุศลจะแล้ว จะไม่ถอยหรอกนะฉะนั้นเบื้องต้นก็มาจากการสมาทานให้มั่นคงนะสมาทานกุศลกรรมให้มั่นคง และจะเจริญกุศลที่เป็นอธิกุศลที่ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นลืมตาตื่นขึ้นมาทำไง ต้องสมาทานว่าวันนี้ใช่ไหมวันนี้ไม่ว่าจะพบเจอสิ่งใดจะให้กุศลเท่านั้นเกิดขึ้น ต้องต้องตั้งให้ได้ก่อนใช่ไหมไม่ใช่วันนี้โอจะต้องไปสอนหนังสือ วันนี้โอคนเชิญไปที่โน่นที่นี่อีกแล้ว วันนี้ก็ต้องไปทำที่โน่นที่นี่มันเป็นเรื่องอื่นไปหมดเลยไม่ได้ตั้งว่าจะให้กุศลเกิดก่อน ฉะนั้นแค่ลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยให้ตั้งก่อนได้ไหมว่า วันนี้ไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์ใด ๆจะให้กุศลเท่านั้นเกิดขึ้น อันนี้เอาประเภทที่ยังตั้งหลวมๆก่อน แต่ถ้าคนชำนาญแล้ว ถ้าอย่างกลุ่มศึกษาอย่างเราๆ แล้วก็จะให้กุศลโสมนัสหรืออุเบกขาเท่านั้นเกิดขึ้น อันนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มถี่ขึ้นใช่ไหมหรือถ้าใครชำนาญมากกว่านั้น จะให้สมนัตที่เป็นสัมญาณสัมปยุทธ์เท่านั้นเกิดขึ้น ถ้าคนอย่างอุกฤษขึ้นมาก็บอกต้องให้อสังขาริกอย่างนี้ก็ว่า